intestai bacterioi evoluis cun la homo. Decoi da intestai bacterioi evoluis parallele alla evoluo de la homo, cae multae el ili nun estas dependai de la homo. Tion resulton nun liveras genetica analiso en ciu estis comparita la genomo de homoi el Africo, Asio cae Europo, cun la concerna in testa flauro. Ce tridec ses, la quindec nau prilumigitai spezioi de archeoi, cae ce tiel nomatai archeoi, la devena historio congruas surprize bone cun la historio de la homo. Tion rapportas internazia esplorista teamo de la Max Planck Instituto pri biologio en Tübingen, Germanio en faca periodaggio. Nigis nun nesciis, che niai intestai microboi sequis nian evoluzian historion tiel precise, diras esploristino. La resultoi, sci, changas la vidon alla homai intestai bacterioi, ci accentas. Oni asciis pri un uopai microboi, kiel exemple la stomaca germo, cae causanto de intesta cancero Helicobacter pylori, che gi accompanis la homon de longa tempo en Africo, antau dec miloi da iaroi, che tamen tiom da bacterioi cundividas sian evoluzian historion cun tiu de la homo, tio surprisis la sciencistoin, char la nutrajo de la homo ja forte shangigis dum la curo de la tempo La loggiantaro disvastigis monscale tra diversai climatai zonoi, cae ancau la moderna vivo stilo estus povinta geni la consiston de la intesta flauro. La esplorista te amo collectis unue in de excrementoi cae de salivo, ancau de patrinoi cun siai etai infanoi. Aldonigis jam disponeblai datumoi de homoi en Camerunio, Suda Coreio cae Britio. En tutte la esploristoi analisis geneticain datumoin de 1225 homoi el Africo, Asio cae Europo. Sur base de pli ol 20.000 variantoi de la genomo, la esploristoi starigis arboin de deveno. Same ili starigis arboin de deveno de quinde knau spezioi de bacterioi cae archeoi. Tiuin ili seque comparis cun la historio de deveno de la homo. Estas ancao rimarcinde, che tiui devenae linioi, ciui sequis nian evoluzian historion plei forte, nun estas plei forte dependai de la intesta medio, rapportas esploristino. Tiui bacterioi havas malgrandigintan genomon cae reagas tre senteme al shangioi de la temperaturo cae de la enhavo da oxigeno, cio igas survivadon exter la homa intesto malfacila. Crome ili reagas pli senteme pri antibioticajoi ol aliai intestai bacterioi. Multae etsoi kiwi estas caracterizae por la parallele diversigintai spezioi, versaine adaptigis en nicio de pesta intesto, scribas la teamo. Ciu homoi aliflanque adaptigis al tiui microbae spezioi cae devenae linioi, tio estas ancorau prilumigenda. La differenzoi de la intesta flauro estu pli forte consideratai ce formoi de terapioi, ciel ce la transplanto de excrementoi. Alia sciencisto de la Cornell Universitato en Itaca, en la Usona Stato Noviorco, scribas en articolo, La resultoi substrecas che comunumoi de intestai bacterioi ne estas nur amasigioi de bacterioi, sed che ili respegulas la diversain antauloin de homai populatioi.